Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Mīļie radījumi arī klausītāji, mans vārds ir Baiba, un mēs tiekamies raidījumā bērniem. Un šodien pie manis studijā ir viesi. Pastāstiet, no kurienes jūs esat atbraukuši? Es esmu no Ogres, mans vārds ir Marks. Esmu Augusts, esmu no Rīgas. Esmu Inters un esmu dzimis Lielvārdē. Un pastāstiet nedaudz par sevi, ko jūs ikdienā darat – kādas ir eh, jūsu nodarbošanās, kurā klasē jūs mācāties? Es mācos 6. klasē, Lielvārds pamatskolā un pats mācos mūzikas skolā. Ko tu mācījies mūzikas skolā? Solo dziedāšana un korklas. Es eju Ogres kalna pamatskolā, man ļoti patīk peldēt un esmu daļrunātājs. Es spēlēju teātri. Šodien nedaudz pārdomāsim par to, uh, ko mums katram nozīmē Latvija, mūsu dzimtene, un arī par to, kāda ir mūsu debesu dzimtene. 18. novembrī Latvijai aprit 106 gadi, un kā jau dzimšanas dienā tiek rīkotas svinības, svētku koncerti, galdāceļu svētku ēdienus, pie mājām izskara karogus, un ir arī svētku dievkalpojumi, lai pateiktos Dievam par mūsu dārgo zemi, kurā varam dzīvot Bērni skolās un bērnu dārzos gatavojās šiem svētkiem, darot dažādus īpašus darbiņus. Mācās mīļas dziesmas par Latviju, dzied arī Latvijas himnu un gatavo apsveikumus. Latvija tiek dēvēta par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē. Plaši meži, krāšņi līdzenumi un gleznainas piekrastes ir mūsu bagātība – mežos putniņi dzied, Latvija zied, Latvija zied, Lācens un zaķens līdzi dzied, Latvija zied, Latvija zied, Latvijas mežos putniņi dzied, Latvija zied, Latvija zied. Latvija zied. Lācēns un zaķēns līdzi dzied, Latvija zied, Latvija zied, Pelīte aliņā graudiņu mai, Latvija zied, Latvija zied, Bitīte stropā līdzi dzied, Latvija zied, Latvija zied Latvija zied, lai zied, lai zied, lai Latvija Ko mēs vēl darām, lai gatavotos svētkiem, lai svinētu šos svētkus? Uh, nu, mēs gan jau skolā dienu pirms ir, uh, nu, varbūt vizuālajā mākslā sagatavojam, sagatavojam kādu zīmējumu Latvijai, latviešu valodā par, uh, nu, kādi dzējoļi varbūt par Latviju? Jā, arī iespējams, un uh, varbūt sociālajās zinībās un vēsturē par uh, Latvijas vēsturi. Inter, kā jūs skolā gatavojaties Latvijas dzimšanas dienai? Nu, mēs gatavojamies, kad uh, vispirms sanāk viss pašpārvalda, mēs izrunājam, kas notiks, ko mēs gribētu. Un tad mēs vai nu, nu mēs izliekam, protams, arī novembris sākumā karogus, ko jau mēs izdarījām. Uh, Un uh, tad notiek arī svētku koncerti. Jā, viss saģērbjas uh, svinīgi. Svētku drēbēs, piesprāž karodziņu. Jā, skolē ir svētku koncerts. Es varu padalīties, ka manā darba vietā es strādāju bērnu dārzā. Mēs parasti nākam sarkani balti, sarkanos apģērbos saģērbušies. Un, jā, tas arī tā, rada tādu svētku sajūtu. Pastāstiet, kādas valsts svētku svinēšanas tradīcijas ir jūsu ģimenēs, jūsu pilsētās? Nu, mūsu ģimenē, ka mēs sanākam visi, tad, <clears throat> protams, svinam arī. Kā jūs svinat? Vai jūs ejat pastaigā, vai, vai, vai jūs klājat svētku galdu? Mēs klājam svētku galdu, vienkārši svinam. Mēs uh, izklājam karogu, Un, nu, gan jau arī sataisām nu, tā kārt, tādu kārtīgu latviešu galdu ar latviešu ēdieniem. Un tā, papriecājamies par mūsu valsti un pēdam garšīgi. Jā, mēs ejam uz uh, parādi Rīgas, pēc tam uz kādu misiju, un tad ēdam kārtīgas svētku pusdienas. Ar kādiem vārdiem sākās mūsu Latvijas himna? Jūs noteikti zinat. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Latviju. Ko mēs lūdzam šajā himnā? Nu, Dievam, lai viņš svētī Latviju. Jā, Latvijas valsts himnā mēs dziedam Dievs svētī Latviju, kas ir kā lūkšana, kurā mēs lūdzam Dievam svētību mūsu zemē un cilvēkiem – gan puišiem, gan meitenēm. Tās ir mūsu rūpes un mīlestība par mūsu zemi. Daudzi cilvēki pagātnē ir cīnījušies par to, lai mēs šodien varētu dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Runājot par Latviju, daudzi no mums to sauc par savām mājām vai par dzimteni. Kā jums šķiet? Kas ir dzimtene? Dzimtene varētu būt tāda vieta, kur nu, ja cilvēks piedzimst tajā vietā, tad nu, tā gan jau būtu, tā, kad sāk dzīvi tā vieta, kur viss sākas. Nu, nu jā, tā ir vieta, kur tu esi dzīvis un kur tu esi uzaudzis. Inter, kā tev šķiet? Tā ir tā pati vieta, kur mēs esam piedzimuši, uzauguši, mācījušies. Jā, dzimtene ir valsts, kurai cilvēks jūtas piederīgs. Latvija mūsu dzimtene mums ir mīļa un dārga. Tā mums ir dota šī zemes dzīvei. Lai siet, lai siet, lai Latvija siet, lai zied, lai zied, lai Latvija zied, lai zied, lai zied, lai Latvija zied, lai zied, lai zied, lai Latvija zied, lai zied, lai zied, lai Latvija zied. Savukārt caur kristību mēs kļūstam par Dieva bērniem un līdz ar to arī par debesu valstības pilsoņiem. Kā jums šķiet, kāda ir debesu valstība? Mark, vai tev ir kāda ideja? Nu, man nav īsti ideja, bet es neskapēc uh, no, no maziem gadiem, man neskapēc likās, un es kaut kā atceros, ka kā, debesis ir tādas uh, zelta ielas, un ir tādas, tādas lielas, plašas mājas. Un, nu, es ir ļoti, ļoti grūti iedomāties, kāda debesu valstība būtu, jo nu, mēs to tā nevaram zināt. Man liekas, debesu valstībā ir viss, ko tev vajag. Un debesu valstība ir tāda vieta, kur dzīvo gan dievs, gan visi tie eņģeļi, gan arī mūsu sargātāji. Jā, ir ļoti grūti iztēloties, kādas tad ir debesis. Vecās derības pravieši runājot par debesīm, izmanto krāšņus tēlus tādus kā dzīvība, gaisma, miers, kāzu mielasts, tēva mājas, debesu Jeruzāleme un paradīze. Mūsu īstās mājas ir debesīs, un mēs redzēsim jēra līgavu. Tā stāro kūru godības spožumā, debesšķīgā Jeruzālēmē. Un tomēr mēs īsti nezinām, kā debesīs izskatās. Bībelē pirmajā vēstulē korintiešiem mēs lasām, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis – To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka tā būs dzīvības pārpilnība mūžīgi. Mūžīgā dzīve iesākas uz zemes, kad tu izvēlies ticēt Jēzumu un topi kristīts. Debesīs Jēzus mums katram ir sagatavojis vietu. Debesīs mēs būsim ar Dievu mūžīgi, un mēs kļūsim viņam līdzīgi, jo redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Tur nebūs garlaicīgi. Tāpēc meklē Dievu savas zemes dzīves laikā. Debesis ir sadraudzība ar Dievu, ar Mariju, eņģeļiem un ikvienu tur esošo. Mēs nebūsim vieni. Mēs varam sagaidīt priecīgu atkal redzēšanos ar tiem, kas ir miruši, būdami Dieva mīlestības un žēlsirdības apņemti. Mēs visi tur būsim laimīgi. Tagad es lūkšu Marku nolasīt kādu stāstu no Linārda Rozentāla grāmatas Kāmītis baznīcā, kas mums palīdzēs labāk saprast, kā īsti ir ar debesu valstību. Monopols un debesu valstība Pirmā mūzes grāmata – un Jēkabam bija sapnis, un redzi, uz zemes bija kāpnes uzslietas. Bet to augšgals sniedzās debesīs, un redzi, dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup, un redzi, tas kungs stāvēja augšgalā. Kas vasarā interesants noticis? Katrs ir kaut kur bijis, kaut ko redzējis, kādu saticis – Ir bijis daudz laika visādiem trakumiem un izdarībām. Arī man. Šovasar pirmo reizi mēģināju spēlēt spēli, ko sauca Monopols. Patiesībā tā ir ļoti sena spēle, un esot radusies Amerikā tad, kad visiem trūcis naudas. Jo tā ir spēle, kurā tu par spēļu naudiņu, ja paveicas, vari iegūt vēl vairāk naudas un vis visādus īpašumus piemēram, Doma laukumu vai visu kaļķu ielu. Amerika nepārāk spožos laikos cilvēki vakaro šo spēli spēlējuši, un tā centusies aizmirst savas likstas. Šo spēli var spēlēt un spēlēt, visu iegūt, tad pazaudēt un atkal iegūt. Lai to spēlētu, ir vajadzīgas šādas pamatiemaņas. Ir mazliet jādomā ar galvu – jārēķina, jāskatās trīs soļus tālāk. Tomēr visus īpašumus šajā spēlē nevar iegūt. Tur nav nekas minēts par apsolīto zemi, ko Dievs apsolīja Jēkabam. Tāpat šajā spēlē nekas nav teikts par kādu citu īpašumu, par debesu valstību, kas katram no mums ir sagatavota un sataisīta. Ir lietas, kuras nevar iegūt vai laimēt, Tās nevar iegūt, skatoties trīs soļus uz priekšu un plānojot. Tajā pašā laikā ir lietas, ko tieši tā var iegūt. Un ne tikai lietas, bet arī tas, ko tu iemācies, ko saproti un uzzini. Nav nekādas jēgas iegūt visu. Ir vērts censties tikai pēc tā, kas ir vajadzīgs tieši tavai dzīvei. To gan nevajag palaist garām Tādēļ vien ir vērts iet skolā, mācīties, varbūt daudz rūpīgāk to, par ko tu jūti. Jā, tas ir domāts man, tas man interesē. Skolā ir vērts iet, lai iemācītos domāt un spriest. Tomēr skola nav viss. Tāpat kā monopols, der atpūtai un izklaidēji, bet diez vai, lai iegūtu apsolīto zemi un debesu valstību. Skola un monopols ir tikai atspulgs no tā, kas patiešām mūs māca un vada. Māca domāt, māca mīlēt, māca ticēt un māca iegūt visvērtīgākos īpašumus, kādi vien ir Dieva pasaulē. Tos, kurus nevar nopirkt ne par spēļu, ne par kaķu naudiņām. Tāpēc šodien mēs esam šeit, tāpat kā Jēkabs – kad viņš naktī sapņoja un redzēja kāpnes, eņģeļus kāpjam augšā un lejā. Dievu stāvam un runājam. Lai ieraudzītu eņģeļus, mums nevajag vairs iemigt. Lai dzirdētu Dievu, mums nevajag vairs sapņot. Dievs un viņa eņģeļi ir šeit, un te pats saka tos pašus vārdus, ko jēkabam. Un redzi, Es esmu ar tevi, un tevi pasargāšu it visur, kur tu ej. Dievs pats dāvā mums debesu valstību. Eņģeļi ap mums pulcējas ikdienas. To visu mācīties, redzēt un pamanīt ap sevi un sevi var tieši šeit, Dieva namā un debesu vārtos, visīstākajā skolā. Kad jūs kādreiz spēlēsiet monopolu, arvien atminieties – ka visdārgākie un spožākie īpašumi jums jau pieder. Tie ir jums uzdāvināti. Salīdzinot ar tiem, doma laukums vai kaļķu iela ir tīrais sniegs. Draudze ir vieta, kurā tos uzdāvina - apsolīto zemi, debesu valstību, mūžīgo dzīvību. Vai zināt, ko es vēl sapratu spēlējot monopolu? Kad tu esi visu ieguvis, ka tev ir tik daudz naudas, kā nevienam, un tev pieder visi vērtīgākie īpašumi. Vairs nav nekāda prieka, jo otram tad nav nekā, un varbūt pieder viena vienīgā torņa kalna dzelzceļa stacija. Tad beidzas monopols un sākas debesu valstība, jo tu ar lielāko prieku gribi otram atdot to, ko esi laimējis. Tas šajā spēlē ir vislabākais brīdis, kad tevī beidzas monopols un sākas debesu valstība. Paldies, Mark! Un ko tu saprati, mīļo klausītāji, klausoties šo stāstu? Pārdomā to! Mūsu īstās mājas ir dēļ. Ko jūs gribētu novēlēt klausītājiem šajos svētkos? Novēlu, lai labi nosim šo svētkus un lai Dievs jūs svētī un sargā. Nu, <clears throat> man būs novēlējums, protams, arī nosvinēt šos svētkus ļoti un arī lūgties, lai mēs būtu brīva valsts un arī, protams, arī neslimot. Es vēlos pievienot lūkšanu par mieru, par mieru pasaulē, par mieru mūsu zemē, un par mieru mūsu sirsniņās. Dārgie klausītāji, mēs no jums atvadamies, lai šie svētki, šie mūsu valsts svētki atgādina mums par kādiem īpašiem svētkiem, ko mēs piedzīvosim debesu valstībā. Uz tikšanos jau atkal pēc nedēļas. Raidījums bērniem! Mūsu Jēzus draugi! Es tiešām būšu Jēzus ir mans draugs!